mbanje kubaramutsa mwege mwese mwahisemo kudukurikira ndabani ikaze mu makuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi twabateguriye kuri no mutaga wo kuno munsi wa gatandatu igenekerezo rya gatatu nyakanga umwaka wa 2022 ayo nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira umukuru w'igihugu cy'u Burundi ahamagarira abakorera mu gisata cy'ubutungane kurangura umwuga wabo bisunze amategeko Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yarabishikirije ari kumugwa mukuru wa politike mu gihe hatanguzwa umwaka w'ubutungane ubihumbi 2022 ushira ubihumbi 2023 amahera ijana niyo agiye kongerwa ku mahera amajana umunani ku munyeshure kandi ku munsi leta isanzwe itanga ayo mahera yo kugaburira abanyeshure baba mu ndaro bamwe banyagihugu mu miryango y'abatwa bahurikiye mu makoperative asangwe mu Kayanza bavuga ko bataroswa bitungwa byo kororo byo korora nk'abandi banyagihugu umuhanuzi wa buramatari ajeje iterambere mu Kayanza agasaba ba mustanteri gukurikiranira hafi ico kibazo kugira ngo abo batwa nabo baroswe ivyo bitungwa mu makungu tuzakubashikana mu gihugu ca Mali aho mukuru w'igihugu ca Burkina Faso ari mu rugendo rw'akazi muri ico gihugu ivyo baza kuvugana mukaza kuvyumva mu idonido ryano makuru ahagarikiwe mu buhinga bw'ivyuma na Eric Wimana sangwe kaze isanganiro inama isumba ndasubiye kubaramutsa ndabani ikaze mu idonido ryano makuru tuyahera mu gisata c'imibano Amaikitari arenga amajana atatu yo kumutumba wa gishingano niyo akenewe kugira yongerezwe kuyandi mahekitari amajana abiri yo kumutumba wa gasenyi kugira ngo umutekano w'ikirimba cy'umukuru w'igihugu ucungegwe neza byashikirijwe byongera byemezwa n'inama shikiranganje yakoranye ku munsi wa gatatu mu cegeranyo cyo nama gishikirizwa na Prosper na Gwamiye umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta yamenyesheje ko abari basanzwe baba aho ku mutumba wa gishingano bo kwimurirwa handi babanje kuroswa imizibukiro rero tumutega abiri ritangaza by'imfatakibanza kw'itongo rifise uburinganire bwa hegitari amajana abiri riri ku mutumba wa gasenyi komine mutimbuzi intara ya bujumbura rigenewe kubakwamwo ibiro by'umukuru w'igihugu rikenewe ku nyungu ya bose iryo tongo ryari ry'abenegihugu ibijyanye n'umuzibukiro byarizwe amahegitari mirongo ine araronkegwa umuzibukiro ijana na mirongo itandatu nayo akaba atarawuronswa hamaze kwihwezwa iryo tongo ingene ringana abajejwe iby'umutekano babonye ko ridakwiye kugira ngo ingoro y'umukuru w'igihugu icungegwe neza bashikirije ko amatongo ari kuducimbira iremba na karama turi ku mutumba wa gishingano ku buringanire bugera gato hegitari amajana atatu na mirongo itatu na zine yojamwo nico gituma integuro ishikirijwe mu nama shikiranganje inama shikiranganje imaze guca hirya no hino iyo nteguro yarayemeje ikishikiriza ibi bikurikira ku mutwe w'iyo nteguro gukuramo amajambo vy'imfatakibanza ntihagire bitahura ukutariko kurondera ikibanza aba muri iryo tongo bokwimurirwamwo nk'icari catowe mu ntango kandi kitari kure yaho kugira ngo cubakwemwo inyubakwa kandi aba muri ico kibanza baronkejwe umuzibukiro kuzitira iryo tongo rishasha ryatangajwe ko rizokubakwamwo inyubakwa zigenewe ibiro vy'umukuru w'igihugu kugira ngo ntihagire abibaza ko rigenewe ibindi kuraba mu ntara cane cane hafi y'imigwa mikuru ibibanza byotangazwa ko ari vya leta kugira ngo zizoronkaho zirangurira imigambi muri yo nama shikiranganje nyene izo integuro y'itegeko yerekeye igitabo cy’amategeko aringaniza inzego z'ubutungane n'ububasha bwazo bimwe muri bishasha muri yo nteguro harimo ko hashikwaho intahe y'umucamanza umwe rudende mu manza zimwe zimwe kugira ngo yemange ingingo afashe kuri dosiye iyi canke iriya Nubu nyene tutegabiri Prosper ntagwamiye numunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi. Bishasha bikuru bikuru biri muri integuro ni nk'ibi bikurikira. Ugushinga ko hashigwaho intayo y'umucamanza umwe rudende mu manza zimwe zimwe kugira ngo umucamanza ashinzwe idosiye yemanga ingingo afashe. Ishigwaho ry'uburenganzira bwo gushikiriza icyimviro kinyuranye n'ingingo yafashwe mu ntahe iyo umucamanza afite ibyiyumviro byiwe yisangije cyangwa binyuranye n'iby'abandi mu gihe batahurije ku ngingo yafashwe n'intahe yashashemwo ugushyira abashikiriza amanza muri sentare z'intango ukongereza agaciro k'imanza z'amatati sentare y'intango ifitiye ububasha gusubizaho ingendo yo kunguruza urubanza inshuro zibiri ku manza zerekeye amatongo atari ayo mu bisagara ugushyiraho sentare isubiramo imanza zerekeye ubudandaji hamwe n'ibisata bica imanza zerekeye ubudandaji muri sentare nkuru y'igihugu ugutunganya ubushasha sentare zica imanza zerekeye leta n'ibisata byayo bimwe bimwe mu gushyiraho ibisata bijeje guca izo manza muri sentare nkuru zisubiramo no muri sentare zica imanza zerekeye leta n'ibisata byayo uburyo bw'ingene hasubira gutorokanywa inzandiko zishigwa mu idosiye irungikwa n'umushikirizamanza muri sentare iyo biturutse ku kuzimangana zakuwe mu idosiye canke zatakaye inama shikiranganya imaze guca hirya no hino iyo nteguro yarayemeje mu byashyikirijwe hakaba harimwo ibi bikurikira kwandika mu rubanza rwaciwe icyiyumviro kinyuranye n'ingingo yafashwe mu ntahe iyo umucamanza afise ibyiyumviro byiwe yisangije cyangwa ibinyuranye n'iby'abandi mu gihe batahurije ku ngingo yafashwe n'intahe yashashemwo gutegekanya igisata cyo kugwanya igiturire muri sentare nkuru z'igihugu be no muri sentare z'iyungururizo kwerekana ingene sentare zo kumugina zikorana na sentare z'intango gushira muri iyi nteguro ko sentare ziza zirakurikiranira hafi imanza ziri mu masentare ari munsi yazo kugira ngo abacamanza baze bariyubara gushyira muri iyi nteguro ko umuntu ashobora kwitura inama nkuru y'ubucamanza iyo abonye ko yarenganijwe no kwerekana sentare heza igashyira mu ngiro ingingo z'iyo nama nkuru y'ubucamanza Tukiri muri ico gisata nyene c'ubutungane umukuru w'igihugu c'u Burundi amagarira abakorera mu gisata c'ubutungane kurangura umuga wabo bisunza amategeko Evariste Ndayishimiye akaba yabishikirije ejo ku munsi wa gatanu ku mugwa mukuru wa politike igihe hatanguzwa umwaka w'ubutungane na 2022 ushira w'ibihumbi 2023 President Ndayishimiye yamenyesheje ko ibibazo bihanze abanyagihugu ko yabifashe mu minwe tumutega abiri umuntu usoma bibiriya ntiwokwigira igihangange ndabwiza ukuri kuko imana irashobora kugukubita umunsi umwe igaguhonyana n'umuryango wose abantu bagasigara bariyumvira igicumuro wacumuye bakakibura ibihangange rero usanga nk'ubwo buhangange babuhawe n'igihugu nyenega igihugu kiriko kiratoha nawe aciye atoha aho kwemera kicisha bugufi agaca yigira igihangange je ndakomeye ubu nta n'umwe akivuga mu gihugu nta mategeko akivuga je nije amategeko bacamanza mu bamfashe ndakubwire ushaka icufite ntuzu sine n'igihugu igihugu gitera akagere mu gaco kigutera umujyi ugere ndagenda abwira abantu biyita ibihangange shira hasi shira hasi ibisaka by’imbwa vyahiye ntagire umuntu asubira kuhahamura rero ndagenda abwire mu Burundi ntihazopfa hasubiye kuba itemagazwa ry'ubutegetsi ntihazopfa hasubiye kuba ingwano emwe nasogokuru yabivuze imana niyo cabona abantu bose barotera inabi uburundi ubu turinjiye mu nzira y'iterambere umuntu wese arotera inabi uburundi burundi adashaka uburundi buba igihugu cy'amata n'ubuki esheke eh, yamaze kuyironka yandika tuvuga ngo turondere ifumbire ugashaka guca uyinyegeza ntuzobishobora tuvuze tuti dukeneye igitoro kugira bizinesi kogwe ukazagwa nakizibira ntuzobishobora imana nihiri ntabari bataye ucika inkokora ngo ntibishoboka ngo ntibishoboka mukarira mugacika inkokora ko cyabonetse kandi bigisubira inyuma banka bemera igitoro nabamaze kucifatira mu ntoki nta wundi ntuma umwanya nataye nidogera abandi ngo nibo banyononeye niwo mwanya nanjye naciye niga ndamenya iyo biva eh, barazonyidogera rero bavuge ko namenje kwifatira mu ntoki igitoro ibintu byose aja ku neza y'abenegihugu z'igihugu nzovyifatira mu ntoki je gusa savye abajeje umutekano abajeje ubutungane inkozi z'ikibi zose ntagende wasubira kuduhagararako amategeko akore turabigere bitazoshoboka sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro Isaa sitandatu zirarenga ko iminota mirongo itatu n'itandatu ngaha muri studio za radio isanganiro akaba ari amasaha nyene hariya ku mugwa mukuru wa politike igitega aho tuca tubandaniriza mu gisata c'indero amahera ijana niyo agiye kongerezwa ku mahera amajana umunani ku munyeshure kandi ku munsi leta isanzwe itanga mu kugaburira abanyeshure baba mu ndaro bivugwa n'umuyobozi mukuru ajeje ubutunzi mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bamwe mu bayobozi b'amashure afise uburaro bavuga ko ayo mahera yongerejwe ari make ariko bagashima ko abajejwe nabo nyene babona ko ayo mahera amajana umunani ku munyeshure kandi ku munsi ari make Gerard nibigira umuyobozi mukuru ajejwe iby'ubutunzi mu kiranganje bw'indero n'ubushakashatsi Steven Yungeko haremeza ko amahera atangwa na leta ngo agaburira abanyeshuri baba mu buraro ari make ayo nayo akaba angana n'amajana munani ku munsi kandi ku munyeshuri ngo ni muri iyo ntumbero leta iherutse kuyongera ko amahera ijana ku munsi kandi ku munyeshuri kugira ngo abe amajana 9 sinavuga ngo arakwiye ni kibazo tuzi eh, kandi turiko turakurikiranira hafi turazi yuko ibiciro bigenda biraduga ayo mafaranga nayo akaba ari yakera birabone bikaboneka yuko ubwo buryo budakwiye ari naco gituma turiko turagerageza gukorana n'abayobozi abayobozi bagira ivyo bakoze natwe tugira ico dukoze leta uno mwaka yaratwongereje uburyo turashobora kuduza gatoyi hari akantu gatoyi kiyongeyeko ntakira amajana umunani nk'uko vyari bimenyerewe twadugije ko udufaranga duke ubu nibaza yuko bazoronka amajana cenda ku munyeshuri no ku musi si ikintu kinini ciyongeyeko ariko bizogenda biratera imbere buke buke ariko ico twosaba n'abayobozi nuko nabo nyene bogerageza mw'ubwo buryo leta ibarungikira bakabukoresha neza neza kugira ngo bagaburire abana arasaba ariko abayobozi b'amashuri afise uburaro kwijukira kurima amatongo y'ayo mashure kugira ngo umwimbo ubonetse usahiriza ayo mahera amajana 9 hari amatongo manini manini ari mu mashure yicaye turifuza yuko amatongo yicaye y'amashuri atacari karakora arimwa akavamwo ibintu bishobora gufasha ishure hanyuma kumwe bikaza kunganira ubwo buryo leta itanga rero abayobozi batazoba bariko barayakoresha tuzoraba kumbure nabo tubakebure ariko rero abayobozi b'amashuri afise bahurikiye muri koperative Sangwe bavuga ko bataroswa neza nabo ibitungwa byo korora nk'abandi banywanyi Veniste Nduwimana umuhanuzi wa Buramatari mu ajeje iterambere asaba ba mustanteri b'amakomine gukurikiranira hafi ico kibazo kugira ngo nabatwa nabo ntibasigara inyuma mu iterambere Patrick Sengiyumva Bamwe muri abanyagihugu bo mu miryango y'abatwa babaho mu kigwati cya Gatongo bashoboye kuronswa ibitungwa byo korora bavuga ko biriko biratuma biteza imbere ngo kuko banaharonkera ifumbire yo gutabira amatongo yabo bafise nubwo bavuga ko ari mato. Koperative ya turashobora kubona akarusho ibitungwa turabifise akamaro n'akaronka umwavu akongera akabona akavu kamuhaye twafungura. Nsanzwe ndimwe muri koperative Sangwe barampaye igitungwa ubu ndamajije kunguka ndafise akanyagazi buhinzi akarusho turakabona nk'ubu ufise n'akantu n'agatoya urima urashobora kuvumbura akavu ugateragira nubwo biru kominani Cyprien Rongo yabatwa muri komine Gatara amenyesha ariko ko gitigiri cy’abanyagihugu b'abatwa b'abanywanyi b'amakoperative yasangwe baronkeje ibitungo ari gito cyane agasaba ko borushiriza gushigikirwa nabo nyine mu migambi y'iterambere muri rusange muri komine Gatara bariko barandika intonde z'abazohabwa ibitungwa hariho bamwe banditswe n'abandi batagiye barandikwa za gusanga nk'ari nk'abatwa nka mirongo ibiri ca mirongo itatu haruswa nka babiri canke umwe donatien ndikubwimana umuhanuzi wa musitanteri muri komine gatara mu vyo ajejwe harimo imibano amenyesha ko batararonka ibitungwa byo korora borindirira hamwe n'abandi banywanyi ba koperative kugira ngo bazobironswe byongeye kuboneka hari abamaze kuronswa ibitungwa naho atari bose e, twifuza yuko bobandanye bavyitabira kuko n'abatararonka e, twifuza yuko atamwene gihugu mu misi iza yoba adafise igitungwa e, ibyo biruko mu gihe abatwa bo ku musozi kivumu muri komine matongobo bavuga ko batakiriwe muri koperative sangwe yo kuri uwo mutumba ayo mashirahamwe ntibadushiramwo barazanye sangwe iratanga ibitungwa baratwandika mugabo hageze gutanga ivyo bitungwa amarisi yacu barayasubije inyuma ntidushobora kuronka umwimbu kubera atabitungwa baduha kugira ngo turonke akavu natwe dutere turonke ibyo tugaburira imiryango veniste nduwimana umuhanuzi wabura buramatara ajejwe iterambere mu ntara ya kayanza asaba bamusanire b'amakomine gukurikiranira hafi icyo kibazo cyabo banyagihugu b'abatwa kugira ngo nabo nyene ntibasigare inyuma mu iterambere mu kayanza patrick nsengiyumva ku bwa radiyo isanganiro Patrick Sengiyumva mu Kayanza nawe tugukengurukire tuve hiyo mu Kayanza dukubitire hariya mu ntara ya Mwaro abana barenga igihumbi n'ijana bo muri zone Nyakararo ya komine Gisozi mu ntara ya Mwaro bava mu miryango ifise buryo buke baronkejwe amakaye kuri wa gatanu ayo makaye y'agaciro karenga miliyoni zitandatu n'igice yaguze mu ntererano itangwa mu mashirahamwe yo kuziganya bita nawe nuze nkuko bivugwa n'urongoye amashirahamwe muri iyo zone mustaneri wa komine gisozi cyo kimwe n'umuhanuzi wa buramatari w'iyo ntara imibano bahanura abo bana kwitaho ivyigwa nkuko tubishikirizwa na Laurent Ndikuriyo abo bana bo muri zone nyakararo muri komine gisozi y'intara ya mwaro baronkejwe amakaye kuri wa gatanu bangana igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'indwi bava ku mitumba itandatu yose ya zone nyakararo nk'uko bivugwa na odasimani irambona aserukira urunani rw'amashyirahamwe ya nawe n'uze yo muri iyo zone ngo ayo makaye afise agaciro hafi miliyoni zitandatu n'igice muri iyo zone ya nyakararo hari amashyirahamwe ya nawe n'uze mirongo itandatu n'atanu amenyesha ko ubwo buryo bwabonetse mu mafaranga ijana ku munywanyi ariha Burindwi agenewe kugura ivyo bikoresho bamwe muri abo bana bavuga ko vyahora bibagora kuronka ibikoresho umwaka w'ishure ugiye gutangura Bernard Sabimana arongoye mu gihugu cose ishyirahamwe APDI rikurikirana mwene izo nani z'amashirahamwe mu kubaha inyigisho avuga ko bituma ata mwana wo mu kibano abura ibikoresho vy'ishure yongera ko ko ayo mashirahamwe atuma abayagize barabana bakanashigikirana ahanura abo bana kugwiza inguvu berekane ko bayaronse bayakeneye Deo Nayishakiye mustanteo komine Gisozi na Claver Ngurube umuhanuzi wa Buramatari sekretari w'intara ajejwe imibano nabo nyene bavuga uko bahanura abo bana kwitaho ivyigwa kugira bazobe muri kazoza indongozi z'igihugu mbere bashobore nabo gufasha iyindi migwi izoba iri mu bukene imwaro rohandi kuri yo radio isanganiro amakuru yo mu makungu Ano makuru tuyarangirize muyavugwa mu makungu amukuru w'igihugu ca Burkina Faso Lieutenant Colonel Paul Harissa Ndaogo kuri wa gatandatu igenekerezo rya gatatu Nyakanga ari mu rugendo rw'akazi mu gihugu ca Mali rukaba ariko rugendo rwa mbere President Sandago agize kuva ashise ku butegetsi ku igenekerezo rya 2024 ukwezi kwa mbere uno mwaka w'ibihumbi 2022 amakuru atangwa ni radio y'abafaransa RFI avuga ko umukuru w'igihugu mu aza kuvugana na mugenzi we arongoye igihugu ca Mali harimo ibijanye no gukomeza imigenzo n'imigenderanire hagati y'ivyo bihugu hamwe no kugwanya imigwi y'iterabwoba ikunze guhungabanya umutekano muri ivyo bihugu nawo mu gisata c'inkino kuno munsi wa gatandatu ihiganwa rya EPL English Premier League ryari mu gihugu c'ubwongereza ryaza kubandanya mu kanya igihe cy'isa 7 n'iminota 30 umugwa Everton uza kugenderwa na Liverpool ni mu gihe cy'isa 10 umugwa Brentford uza gutana mu mitwe n'umugwa Leeds United nayo urukino rwitezwe rukaza guhuza umugwa Chelsea de Blues kuri ico gihe cy'isa 10 ku kibuga cabo cha San Bridge uza kuba wagendewe n'umugwi wa West Ham ni mu gihe Newcastle United inaweza gutana mu mitwe na Crystal Palace akaba ino ngaha rero ku indwi ibura iminota 15 duce turangiriza ano makuru twari ko turabashikiriza kuno mutaga ndabakengurukire mwege mwese mwari yateza abiri ndabashimire nabagenzanje bo mu ruganda rwa radio isanganiro bafashije kuyegeranya ubundi ntoreka gushimira ni Eric Wimana ikaratuma amajo bashikira mu bibere hose ndabasezerere ndabipfuriza kugira ibihe byiza murakoze Thank you.